Հակառակորդը հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 700 գրակոց։ Հայաստանը կավելացնի Արցախի բյուջետային վարկը։ Հայկական կողմը Ղարաբաղյան հարցում ունի իր հստակ կարծիքը։ 2005 թվականին Թովեյկյան հիմնադրամի կողմից հիմնադրվել է Արաչամուղ գյուղը։ Ստեփանակերտում անցկացվել է ցուցադրական մարտավարական զորավարժություն։ Կարմիր շուկա գյուղում ավարտին է մոտենում նոր դպրոցական շենքի շինարարությունը։ Արցախում նոր երաժշտական համույթ է ստեղծվել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 27-ի լույս 28-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 60 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 700 գրակոց։ Շփման գծի հարավային եւ հյուսիսային ուղություներով ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ ուտիոս եւ դաշակա տիպի խոշոր դրամաչափի գնդացիրներ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխանատվողությունների։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը սկսել են Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինությունում արկա Т-72 հիմնական մարտական տանկերի արդիականացման մասշտաբային ծրագիրը։ Տանկերը կարդիականացվեն մինչև Т-72B4 մակարդակի, որոնցով հանդես են եկել տանկային բիատլոնի անդամ թիմերը։ Ինչպես հայտնել է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, տանկերի կատարելագործման ուղղությամբ աշխատանքներն արդեն սկսվել են։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանը կավելացնի Լեռնային Ղարաբաղի բյուջետային վարկը։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հոկտեմբերի 27-ի նիստում։ Ավելի վաղ 2015 թվականի դեկտեմբերին ընդունված որոշման համաձայն 2016 թվականի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը 47 միլիարդ 267 միլիոն դրամ է ստացել։ Բյուջեի ծախսերը ծածկելու համար լրացուցիչ ֆինանսավորման մասին ԼՂ վարչապետի խնդրանքի հիման վրա Հայաստանը եւս 3 միլիարդ 303.5 միլիոն դրամ կհատկացնի։ Արաջիկայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում տեղի չի ունենա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդվարդ Շարմասանովը։ Նա նշել է, որ հայկական կողմը Ղարաբաղյան հարցում ունի իր հստակ կարծիքը, որը չի փոխվել եւ չի փոխվելու։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը պետք է անկախ պետություն լինի եւ որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Մեր կարծիքը հետեւյալն է՝ դեպի անցյալ հնարավոր չէ։ Մենք պետք է դեպի առաջ գնանք եւ ապահովենք ԼՂՀ միջազգային ճանաչումը, ասել է նա. Քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը տեսանելի հերանակարում Ղարաբաղյան փակուղուց ելք չի տեսնում։ Նա նշել է, որ Մինսկի խմբի համանախագահների ներկայացրած Համբուրգում դեկտեմբերին նախատեսված ԵԱՀԿ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը պետք է ուղղված լինի նախագահների հանդիպումը նախապատրաստելուն։ Կարծում եմ ԵԱՀԿ-ում նախագահող Գերմանիայի ներկայացուցիչների հետ կփորձեն առաջընթացի հասնել Կասպշիկի խմբի ընդլայնման հարցում։ Կհաջողվի, ես հորետեսորեն եմ դրամադրված, նշել է Սերգեյ Մինասյանը։ Նա նաև դժվարացավ ասել, թե որքանով է նպատակահարմար բարձր մակարդակով հանդիպումը, նկատի ունենալով, որ ադրբեջանական կողմը նույնիսկ ձևական առաջընթացին է խոչընդոտում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախում դպրոցականների միջև անցկացվել է մրցույթ հայոց լեզու առարկայից՝ մեղու հայերենը բոլորի համար խորագրով։ ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանի հաղորդմամբ մրցույթը կազմակերպվել է ԱԻԲ կրթական հիմնադրամի հետ համատեղ։ Արցախում երրորդ անգամ է կազմակերպվում մեղու հայերեն բոլորի համար մրցույթը։ Հաշվի առնելով որոշ կազմակերպչական հարցեր, ոչ բոլոր կրթօջախներն են ներառվել մրցույթին, ասել է փոխնախարարը։ Մրցույթին մասնակցել են Ստեփանակերտի բոլոր դպրոցները, ինչպես նաև Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտունու, Շուշուի, Հադրութի, Քաշաթաղի շրջանների մի շարք դպրոցներ։ Միքայել Համբարձումյանի խոսքով մրցույթի հիմնական առաջադրանքները տրամաբանական բնույթի են։ Մասնակցելու հնարավորություն են ունեցել երրորդ դասարանից սկսած բոլոր աշակերտները առանց տարիքային սահմանափակման։ Մրցույթի հիմնական նպատակն է զարգացնել մտաղ սերնդի տրամաբանությունն ու լեզվամտածողությունը եւ հարստացնել հայոց լեզվի նրանց բառապաշարը։ Այս տարի նկատելի ակտիվություն կա։ Նախորդ տարվա մրցույթին մասնակցած աշակերտների թիվը 1468 էր, այս տարի 2035, ընդգծել է Միքայել Համբարձումյանը։ 2005 թվականին Թուֆենկյան հիմնադրամի կողմից Հադրութի շրջանի հարավային թևում հիմնադրվել է առաջամուղ գյուղը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Էդվարդ Տավթյանը։ Կառուցված բնակելի 18 տները բնակեցվեցին։ Գյուղը ընդգրկվել էր սկզբնական շրջանում Արաքելի համայնքի կազմում։ Այն հետո 2008 թվականին գյուղը առանձին համայնք դարձավ։ Այդ տարիներից ի վեր համայնքում անց են կացրել տեղական ինքնակառավար մարմինների ընտրություններ։ Համայնքն իր մեջ ներառում էր առաջամուղի Արեքսավան բնակավայրերը։ Մտավախություն կար, որ ապրիլյան քարոզա պատերազմից հետո բնակչությունը կլքի գյուղը, քանի որ այն գտնում էր սամանին, որտեղ տեղի ունենում պատերազմական գործողությունները։ Ինչպես նշեց Արաչամուղի համայնքի ղեկավար Սաննա Ահաբաբյանը, գյուղը ապրում է իր բնականոն հունով։ Սկսված լեզ բնակելի տների շինարարությունը չի դադարել։ Այն գտնում է ավարտական փուլում։ Բնականոն հունով գործում է նաև դպրոցը։ Ներայն հարցին թե ապրիլյան պատերազմից հետո ի՞նչ տրամադրություն է տրվում բնակչության շրջանում համայնքի ղեկավարը պատասխանեց, որ գյուղը ոչ ոք չի լքել։ Յուրաքանչյուրը զբաղված է իր իսկ հոգսերով եւ ուրախալի է, որ գյուղում կառուցված մեծ բնակելի տները հնարավորություն կտան գյուղում ավելացնել եւս 6 ընտանիք, որը շատ կարևոր պայման է գյուղի հետագա զարգացման համար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Սովորաբար յուրաքանչյուր տարեվերջի ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կողմից, որպես տարվա ընթացքում ձեռք բերված մասնագիտական պատրաստվածության ամփոփում, անցկացվում է ցուցադրական մարտավարական ուսումնավարժություն։ Այս տարվա ամփոփիչ ուսումնավարժությունը ժամանակագրորեն համընկել է արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատողի մասնագիտական տուն Ուրվան, որը նշվում է հոկտեմբերի 30-ին։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Փրկարար ծառայության կողմից ցուցադրական մարտավարական ուսումնավարժության անցկացման վայրը, ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես Ստեփանակերտի գյուղատնտեսական քոլեջի մասնաշենքն է։ Իրականացվող այս ուսումնավարժություններն իրենց մեջ ներառում են մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում, ինչպես նշեց արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության պետ Արթուր Հարությունյանը, Ուսումնավարժությանը ներգրաված են արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության կազմը, արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանումները, ինչպես նաև քաղաքացիական պաշտպանության բոլոր ծառայությունները։ Ուսումնավարժություններին իրենց մասնակցությունն են ունենում նաև ԼՂ ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումները։ Այդ սանդրուժանները եւ ոստիկանության ստորաբաժանները, որոնք որապահում են հանգարժեք իրերի հավաքման կետը եւ բոլոր հասարակական կարգի պահպանումը Նման միջոցառումները ոչ միայն արտակարգ իրավիճակների ծառայության հատուկ ստորաբաժանումների գործունեությունը ստուգելու առիթ է, այլև մեկ անգամ եւս արժևորելու ու կարևորելու քաղաքացիական պաշտպանության դրվածքի հարցերը, ինչպես նաեւ բնակչությանն իրազեկելու, թե նման դեպքերում ինչպես պիտի վարվել եւ ինչ միջոցառումներ պետք է ձեռնարկել։ Եվ իրենք պիտի այդ առումով ուսուցանվեն եւ իրենք էլ պատրաստվում են, ասենք թե հարկ եղած դեպքում հաշվի առնելով, որ մեր տարածաշրջանը գիտենք, որ միշտ մինքել մենք միշտ պետք է սպասենք նրան ու հարկ եղած դեպքում, որպեսզի մեր բնակությունը կարողանա ճիշտ եւ ժամանակին գործել։ Հավելենք, որ երիտասարդ փրկարարների համար հաճախակի են անցկացվում նման մարտավարական ուսումնավարժություններ, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ հանրապետության տարբեր շրջաններում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա գյուղում ավարտին է մոտենում նոր դպրոցական շենքի շինարարությունը։ Այս օրերին ընթացքի մեջ են ներքին եւ արտաքին հարդարման, ինչպես նաեւ մերձակա տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը։ Գյուղի դպրոցի շենքը մի քանի տասնամյակի պատմություն ունեցող շինություն է, որը գյուղացիների համոզմամբ վթարային վիճակում է։ Այդ է պատճառը, որ հարևանությամբ ընթացող շինարարության ավարտին գյուղում անհամբերությամբ են սպասում։ Առավել մեծ ողքեվորությամբ նոր դպրոցական շենքի շահագործմանը սպասում են դպրոցականներն ու ուսուցչական կազմը, հատկապես որ շենքի կառուցումը սկսվել է 2011-ին եւ երկարաձգվում է արդեն շուրջ 5 տարի։ Կառավարության ծրագրի համաձայն դպրոցը շահագործման պիտի հանձնվեր օգոստոսին եւ 2016-17 ուսումնականը աշակերտները պիտի սկսեին նոր շենքում, նոր պայմաններում։ Սակայն ապրիլյան պատերազմը խանգարեց։ Հետաձգված աշխատանքները վերսկսվեցին մոտ 2 ամիս հետո։ Երահարկ շենքում նախատեսված են բոլոր պայմանները՝ լաբորատորիաներ, ռազմագիտության համար կաբինետ, համակարգչային կաբինետ, մարզադահլիճ, մի խոսքով ժամանակակից կրթության համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները արկա կլինեն նոր շենքում։ Շինարարությունը իրականացնող Ռաֆո սահմանապահպատասխանատվության բնկերության տնօրեն Լովա Թայանը վստահեցնում է, որ մինչև այս տարվա վերջը կրթօջախն իր դռները կբացի աշակերտների առջև։ Շինարարությունը սկսել են 11 թվականի վերջին։ Մի քիչ երկարացրել են կթացքը, բայց երկու ամսվա ընթացքում պիտի ավարտվի շինարարությունը, ինչպես տեսնում եք, աշխատակները գնում են ներսում մնացել է ներկման աշխատակները, դրսում էլ գնում է բարեկարգման աշխատակները Տեղեկացնենք, որ Կարմիր շուկայի դպրոցի շենքը կառուցվում է պետական բյուջեի հաշվին։ Բելալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 27-ին հանդիպում է ունեցել Սիրիա-Հայ համայնքի ու հայկական մի շարք կառույցների ներկայացուցիչների, համայնքային խնդիրներով զբաղվող բարերարների եւ պատասխանատու պաշտոնյաների հետ։ Հանրապետության նախագահը նշել է, որ հանդիպման մասնակիցներին հրավիրել է քննարկելու աջակցության նոր գաղափարներ, նոր ծրագրեր, ինչպես նաև Սիրիայում բնակվող մեր հայրենակիցներից անմիջականորեն տեղեկանալու վերջին զարգացումների եւ արկա իրավիճակի, այդ իրավիճակում գտնվող հայկական համայնքի ներկայիս կարիքների մասին, մտքեր փոխանակելու նաև Հայաստանում հաստատված եւ ներգաղթող սիրիահայ մեր հայրենակիցներին աջակցության ծրագրերի վերաբերյալ։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեր մտեցումը եղել է եւ այսօր էլ մնում է հետեւյալը. յուրաքանչյուր սիրիահայ իրավունք ունի Հայաստան գալու։ Ավելին, եթե նա այնուամենայնիվ լքում է Սիրիան, ցանկալի է, որ գա Հայաստան։ Մենք պատրաստ ենք անել հնարավորը, որպեսզի գոնե նվազագույն պայմաններ ստեղծենք, որ ժամանակի ընթացքում այդ մարդիկ կարողանան ինտեգրվել մեր հասարակությանը եւ արդեն իրենք կարողանան լուծել իրենց խնդիրները, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ապարգևատրել է աշխարհում իր ամենափոքր դիմականդակը պատրաստած հայ վարպետին։ Այս մասին ասել է դիմանկարի հեղինակ միկրոքանդակագործության հիմնադիր Էդվարդ Տերղազարյանի թոռ Էդվարդ Տերղազարյան կրծերը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից փոխանցեցին Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի անակնկալ նվերները ինձ՝ մեդալ եւ նրա ստորագրությամբ լուսանկարը, որոնք օրնված են նրա կողմից։ Էդվարդ Տերղազարյան կրծերը Հռոմի Պապին նվերը հանձնել էր 2016 թվականի հունիսի 24-ին վերջինիս Հայաստան կատարած այցի շրջանակներում։ Հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը Միացյալ Նահանգներում 2016 թվականին կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընդառաջ հաղորդագրություն է տարածել։ Հաշվի առնելով խորհրդակցությունները ԱՄՆ հայ համայնքի խնդիրների շուրջ նրանց առաջնահերթությունների վերաբերյալ եւ վերանայելով գլխավոր կուսակցությունների տեխնացուների դիրքորոշումն ու արձանագրությունները, հայդատի ԱՄՆ հանձնախումբը որոշում է կայացրել, որ չի աջակցելու ոչ Հիլարի Քլինտոնին, ոչ Դոնալդ Թրամփին, ասվում է հանձնախմբի հայտարարության մեջ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախում ձևավորվել է Վելանս վոկալիստների համույթ։ Ըստ համույթի հիմնադիր գեղարվեստական ղեկավար Վիլեն Միքայելյանի խմբում ընդգրկված են Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շրջանավարտները։ Համույթի ստեղծման գաղափարը իմն է։ Անունը կազմված է խմբի անդամների անունների սկզբնատառերով, ասել է Վիլեն Միքայելյանը եւ ավելացրել. «Երկում ենք կոմիտաս հայկական ժողովրդական, էստրադային, Արցախյան բարբարով երկեր երկացանկում հատուկ տեղ են զբաղեցնում հայրենասիրական երկերը։ Կարևորն այն է, որ այդ երկերը մենք կատարում ենք նորովի, մեր ոճով, ոչ ոքի չկրկնելով։ Շարլազնավորը Կալիֆոռնիայի հայ համայնքից պատվո աստղ է ստացել հայկական մշակույթում մեծ ներդերման համար։ Լեգենդար շանսոնյեն, ով Կալիֆոռնիայում է համերգային ծրագրով երախտագիտություն է հայտնել իր հանդիսատեսին, Զգացված եմ, որ ինձ հանձնեցիք այս աստղը։ Ես հաջող եմ Հոլիվուդ այցելում, շատ եմ աշխատել ԱՄՆ-ում շոու բիզնեսի հայրենիքում։ Մարզասերների համար Լեհաստանի Կրակով քաղաքում անցկացվել է ավանդական կարատե դոյի աշխարհի 32-րդ առաջնությունը մարզիչ Արամ Գևորքյանի գլխավորությամբ Արցախցի մարզիկներ Մանվել Ղալայանը, Կատա մրցաձևում 12-13 տարեկաների միջև եւ Վարդան Ղալայանը կատա մրցաձևում 14-15 տարեկաների միջև զբաղեցրել են մրցանակային առաջին տեղը։ Նշենք, որ առաջնությանը մասնակցում էին 33 պետությունների մարզիկներ։ Թարգման վերջին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամացություն, անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 6, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան։ Տակություն։ թվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է